39 skirsnis Individualaus valstiečio asmens paveldėjimo teisės plėtėsi ir į disponavimų sritį, tačiau kartu čia smelkėsi ir feodalinės administracijos priežiūra. Sukoncentruota į individualius ūkius, ši priežiūra griežtino prievolių apskaitą. Kiek valstiečio asmo vadavusi iš giminės ir bendruomenės varštų, tiek jį apipindavo administracijos kontrolė, kuris siekė gamybos prieaugį nukreipti savo naudai. Esminė prieaugio dalis didino prievolės, o netitekdavo pačiam valstiečiui. Per visą 15 amžių produktų renta plėtojusi arhaiškų kolektyvinių duoklių, kilusių iš vaišių, pasėdžių, stacijų, mezliavos, paskirstimo į individualias produktų normas linkme. Šios normos papildė jau individualiems kiemams nusistovėjusias dėklas ir kitas angarinės bei servicinės prievolės. Žemaitijoje valščių pasėdžiai 1527-1535 metais buvo pakeisti kiemų mokesčiais nuo turimų žagrių kinkinių. Rytinėje etninės Lietuvos dalyje tai palaipsniui vyko jau anksčiau ir todėl vienkartinių potvarkių čia neprireikė. Atsirado iš valstiečių įmama pinigų renta 15-16 amžiaus pradžioje – ji dar nebuvo didelė, nes prekiniai santykiai tik pradėjo vystytis. Užtat prievulių augimas nukrypo į atodirbius. Proginės talkos antrojoje 15 amžiaus pusėje ir ypač pabaigoje ėmė virsti reguliariu lažu. Nenašų lažą didžiojo kunigaikščio pajamų tvarkytojai siekė pakeisti piniginę rentą lašpinigiais. Tačiau valstiečiai Surinkti reikiamų pinigų dažniausiai nepajėgė, todėl įdėkti lašpinigių prievolę buvo sunku. Produktų rentą, ypač specifines jos lytis, irgi siekta keisti pinigų įmokomis. Taip ilgainiui atsirado keunių, bebrų, avižų pinigai. Pilių tiltų statybos ir remonto, kelių ir grindinio tiesimo angarijas papildė transporto pastotės. Jau XIV amžiaus antroje pusėje išryškėjusi valstiečių servicinių gamybinių prievolių specializacija – XV amžiaus antroje pusėje įgavo ryškiai diferencijuotą pavidalą, kryptingai prisitaikydama prie atsirandančio lažų. XV-XVI amžių sandūroje vyravo dvi pagrindinės prievolinės valstiečių kategorijos – lažininkai ir duoklininkai. Kaimo amatininkai užvaldoma žemė atsiskaitydavo savo dirbinių prievolimis. Nuo 16 amžiaus pradžiaus, nepaisant administracijos norų lažą keisti lašpinigiais, lažininkų skaičius gana sparčiai augo. Didėjo ir lažo vidutinė norma. Nuo dviejų dienų per savaitę apie 16 amžiaus vidurį jėmė siekti penkias ar net šešias dienas. Servicijos, talkos, šieno pjovimas, smulkios, paukščių kiaušinių ar parankiniais malkų, šieno duokliais – virto tik priedu prie atodirbiais išauginamo produkto. Tuo pačiu iš esmės vienodėjo lažą atliekančių valstiečių prievolių pobūdis. Duoklininkų prievolės labiau išlaikė savo archaišką susiskirstimą. Svarbiausia buvo grūdus duodantys dėklininkai ir medų bei vašką tiekiantys drevininkai. Dar iškiausi skyrė žvėjai, keuninkai, bebrininkai, varovai. Atodirbių servicijus talkus, šieno pjovimas, imtos taikyti su arklininkyste susijusiems prievolininkams, jiems patiems ryškiau specializuojantis į arklininkus, ašvininkus, arklių šėrėjus, individualiai išauginančius pavienius didžiojų kunigaikščių arklius, o labiau privilegijuoti leičiai turėjo perimti vieną kurią specializaciją. Lietai, bet nepaliaujamai margą duoklininkų konglomeratą mažino pasiglemždamas paskirus kiemus ir ištisus kaimus lažas. Iki 16 amžiaus vidurio iš kiemo lažui reikėjo skirti vieną žmogų, bet tokį darbininko atitraukimą valstiečių ūkis sunkiai pakeldavo, todėl lažas trukdė valstiečių šeimoms skirstytis į atskirus ūkius. Prievolių atžvilgių tai reiškėsi tarnybų atsiradimu. Su prievoliomis susijusį apskaitinį kiemą ėmė sudaryti keli dūmai, vidutiniškai du ar trys. Kadangi mažųjų šeimų įsiskirimo procesas vis dėlto vyko, į tarnybas būrėsi ne tik giminaičiai, bet ir šiaip susitarę žmonės. Didelė jų dalis buvo vadinami draugais ir pagalbininkais. Administracija netiek trukdė dūmams burtis į tarnybas, kiek didinu lažo normas. XVI amžiaus pirmojo trečdalio pabaigoje tarnybų ūkinis pajėgumas ėmė labai skirtis. Taip išiškėjo individualių valstiečių ūkių ekonominė diferenciacija, būtina odalinės nuosavybės raidos pasiekmė. Per apraizgančias prievolės ši diferenciacija plėtojosi valstiečių ūkio pajungimo sąlygomis. Papročių teisė rėmėsi odalinės nuosavybės principu – Tačiau valdovo aukščiausiosios nuosavybės teisė siejo šį principą su prievolių atlikimu, o tai lėmė ūkinę administracijos kontrolę. Tai siejo faktinį ūkio savininką su šiam ūkiui paskirtomis prievolėmis, tai yra jis vis labiau buvo pririšamas prie šio ūkio. Tai buvo nekas kita, kaip asmens, tai yra baudžiavinės priklausomybės pradžia. Savo asmenių disponuoti valstietis galėjo jau tik atsisakydamas ūkiu – Tokiu atveju jis atsikratydavo asmens varžymo, bet kartu prarasdavo egzistencijos priemonės ir atsidurdavo už feudalinės visuomenės ribų. Iki 16 amžiaus vidurio šis valstiečio teisinio asmens turtinis paneigimas dar nebuvo visuotinis. Nemaža valstiečių dalis išsaugojo vadinamąją išeivystės teisę, tai yra galėjo palikti ūkį, pasimdama savo kilnojamąją nuosavybę ir nedraudžiama pasitraukti tačiau šias mens laisvė jau tapo atskirta nuo valstiečių, o dalinės nuosavybės teisės. Tiek šis atskirimas, tiek išeivystės teisės praradimas, o tai vyko, rišo valstietį asmeninę priklausomybę prie ūkio, tai yra prie ponų. Valstietis buvo pritvirtinamas prie žemės, tuo įvykdant svarbiausią baudžiavinės priklausomybės sąlygą. Iki 16 amžiaus vidurio ši sąlyga dar netapo visuotinė, ji negaliojo išeiviniams įsaugojusiems išeivystės teisę valstiečiams ir paskiriems neišeivinių šeimų nariams, oficialiai prie ūkio buvo pritvirtinamas tik pat šeimos galva. Odalinė valstiečių žemės nusavybės teisė, relėjančios valdovo aukščiausiosios nusavybės teisė, ėmė stumti susiklaučius feudaliniai rentai. Šeimos ir giminės vykdomus asmens suvaržymus disponuoti žeme, netrukus perėmė didžiojo kunigaikščio administraciją. Giminės sutikimą Atsieti žemę ar jos dalį pakeitė valdovų sutikimas. Jau 16 amžiaus pradžioje tai peraugo į taisyklę, kad valstiečio disponavimo žeme veiksmai ne tik gali, bet ir turi būti panaikinami. Praktiškai įsigalėjo 16 amžiaus antrojo ketvirčio pradžioje, ėmė galioti principas, kad valstietis apskritai negali disponuoti žemę. Liko galioti tik tėvoninis ūkio paveldėjimas, beveik pašalinant šoninių linijų paveldėjimą. Valstietis Į žemės savininkų darėsi tik žemės naudotojų, nes papročių teisė plėtojusi jo alodiniais tradicijos nepripažinimo linkme. Rentaus susiklaustimas ir realių didžiojo kunigaikščio teisių valstiečio ūkio atžvilgių atsiradimas leido valdovams nuo 14 amžiaus pabaigos dar į valstiečių prievolių perleisti bajūrams. Individuali valstiečio prievolė atitekdavo individualiam bajorui, tai yra buvo išlaikomas feudalinis pridėtinio produkto pasisavinimas susidarė iš dalies nuo bajorų priklausanti valstiečių kategorija veldamai. Peleidžiamų bajorams prievolių nomenklatūra ir apimtis pačiai augų. Tuo pačiu veldamai vis labiau tapdavo asmeniškai priklausomi bajorams. Zigmanto I 1434 metų privilegija bajorams perleido svarbiausią veldamų duodamos rentos dalį – dėklą. 1447 metais Kazimiero privilegija bajūrų veldamus atleido nuo plintančios pinigų rentos sidabrinės ir naujesniųjų angarijų pastočių darbų mūro pilims statyti bei servicijų papildomo šieno pjovimo. Faktiškai tai reiškia bajoro valdžios veldamui pripažinimą ir didžiojo kunigaikščio nesikišimą į prievolinius santykius tarp jų. Ta pati privilegija ir 1468 metais Kazimiero teisynas pripažino bajorus jų turimų veldamų teisėjais bei pabrėžė valdovų ir bajorų abipusį įsipareigojimą gražinti pas juos pabėgusius kito pono valstiečius. Kadangi kiekvienas šeimos narys dar nebuvo kontroliuojamas, valstiečiai prie žemės buvo prijungti dar tik bendriausiaje, bet ne visuotinę apimtimi. Privačioje ponų ir bajorų žemėvaldoje valstiečiai tapo Įbaudžiavinti greičiau jų šeivystės teisė buvo panaikinta jau 15 amžiaus viduryje. Veldamų pavadinimą ėmė keisti tėvoninių valstiečių arba tėvoniškių savoką. Nykstanti nuotakos išpirka jos tėvams krieną, virto mokesčių jos ponų, jei mergina tekėjo į kito pono valdas. Pasibaigus karams, nuo 15 amžiaus antrojo ketvirčio vidaus kolonizacija atsivėrė nauji žemės plotai – Išėvystės teisę turi asmenys. Ar nekontroliuojami paskiri valstiečių šeimų nariai gavo galimybę naujai įsikurti, žinoma, patekdami į didžiojo kunigaikščių ar privataus žemvaldžio kontrolę. Visi žemvaldžiai siekė pritraukti į savo valdas naujus prievolininkus – Naujakuriai kažkurį laiką, dažniausiai dešimt metų, buvo atleidžiami nuo prievolių, leidžiant jiems įsikurti. Jei toks valstietis norėjo palikti ūkį, nepradėjęs atlikinėti prievolių, jis buvo laikomas skolininku, o neapmokėtos skolos paversdavo jį įsikeitėliu. Ekonominė diferenciacija ir augančios ūkinės galimybės leido žemvaldžiams didinti žemėje įkurdinamų įsikeitėlių ir kaimynų skaičių. Palaipsniui nyko teisiniai skirtumai tarp prakuntančios kaimynų viršūnės ir labiau nuskurstančių veldamų. Daugiant veldamų, nelaisvosios šeiminos darbas bajorų ūkiuose nebegalėjo būti jų egzistencijos pagrindu. Dalis šeimininkščių ponų žemėje gavo savo ūkelius bandas. Tokie šeiminikščiai, bernai šį savoką įgavo atskirą prasme – Savo faktinę padėtime artėjo prie vargingosios kaimynų daugumos. Didžiųjų nelaisvosios šeiminos dalis, gaunanti maisto davinį iš ponų mėnesinę, aptarnavo tik namų ūkį. Nelaisvųjų institutas mažėjo. 14 amžiaus pabaigoje aiškios ribos tarp valstiečių ir feudalų dar nebuvo. Padėtį lėmė atliekamus tarnybos, karo ar darbo pobūdis. Kai atsirado bajūrams skirtos didžiųjų kunigaikščių privilegijos ir veldamų išlaikomi bajūrų ūkiai, karo tarnybos galimybės ir teisinis statusas visai iškiau ėmė įsiskirti. Tarpinis gerųjų žmonių sluoksnis diferencijavosi, jo viršūnė pritapo prie veldamus gaunančių bajorų, o didžioji jo dalis pavirto karo tarnais laikomais valstietijos viršūnė. Gausiausia karo tarnų kategorija buvo keliuočiai, kelio žmonės, kelio tarnai, atlikdavę savo ponų palydovų, sargybinių, pasiuntinių kelio prievolės. Karo atveju Kelios keliuočių tarnybos išrengdavo vieną raitelį. Turtingiausiai karo tarnai, kad galėtų atlikti karo tarnybą, buvo atleidžiami beveik nuo visų darbo prievolių. Jie pajėgdavo įsigyti žieduočio šarvus, tad buvo vadinami šarvuočiai, šarvuotaisiais žmonėmis, šarvuotaisiais tarnais – Jau 15 amžiaus antroje pusėje nei šarvuočiai, nei keliuočiai nebuvo laikomi bajūrais. Labiausiai neapibriešta liko viduriniojo gerųjų žmonių sluoksnio padėtis. Jo palikuonys pretendavo į bajorystę. Dalė jį buvo pripažinta, daugumai teko pritapti prie karo tarnų. Tai buvo vadinamieji bajorai šarvuočiai, bajorai keliuočiai, pasėdiniai bajorai raitininkai žemaitijoje. Visi karo tarnai išlaikė šeivystės teisę, 15 amžiaus pabaigoje gerųjų žmonių kategorija galutinai išnykom. Valstiečiai Lietuvoje buvo įbaudžiavinami greitai, tačiau tai sutapo su intensyve vidaus kolonizacija karams pasibaigus. Taip pat veikė stipri kariniais monarchijos įtvirtinta administracijos kontrolė, todėl sąlygų pasipriešinti augančiai baudžiavai valstiečiai neturėjo. 15 amžiuje ir 16 amžiaus pradžioje rytų ir vidurio Lietuvoje nebuvo didesnių valstiečių sukilimų. Jų pasipriešinimas pasireiškė vien skundais didžiajam kunigaikščiui, vengimo atlikti prievolės pabėgimais. Būtent pabėgėliai sudarė ženklę anksčiau ištuštėjusiuose pasieniuose apsigyvenusių žmonių dalį. Žemaitijoje staigiai pabandžius pritaikyti valdovo domeno santykius 1418 metais valstiečiai sukilo. Sukilimas buvo nuslopintas, tačiau didysis kunigaikštis nebesiryžo bet to dariškai keisti tradicinę tvarką. Įbaudžiavinimas čia vyko lėčiau, nesusidarė stambi ponų ir bajorų žemėvalda. Didžiausios Lietuvos kunigaikštijos slaviškose žemėse baudžiaviniai santykiai irgi plito. 14 amžiuje ir 15 amžiaus pirmoje pusėje – Jie net buvo pralenkę etninės Lietuvos santykius, nes Lietuvos valstybė jos ten paveldėjo dar iš Rusijos kunigaikštijų epochos. Tačiau netrukus įbaudžiavinimas lietuvių žemėse įgavo lemiamą pobūdį visai valstybei. Taip vyko todėl, kad rusų valstiečių kiemai nebuvo įsiskyrę iš kaimo bendruomenių žemėvaldus. Žemės būdavo persidalyjamus. Slavų valstiečių šeimus didžiosios šeimos bruožų išlaikė kur kas daugiau. Todėl kai kuriuose rusų žemėse, pavyzdžiui, Padnieprio valščiuose, išliko kolektyvinis prievolių pobūdis. Tokiomis sąlygomis lažas ir valstiečių pririšimas prie žemės neturėjo prasmės. Administracijos kontroliai nesismelgdavo iki kiekvieno valstiečio kiemų. Pajungiami buvo ne kiemai, bet ištisi kaimai. Pavieniai asmenys buvo kontroliuojami mažiau, tačiau ir ūkinės jų galimybės buvo menkesnės. Veldamų kategorija atsirado ir čia – Ėmė plėsti rusų bajorų žemėvaldą, tačiau ji buvo menkesnė už lietuvių bajorų. Tik kaimininių etniniai Lietuvai žemių ruožė santykiai plėtojusi taip pat kaip ir pačioje Lietuvoje. Tarp kitų sričių panašiai vystėsi Voluiniai, kur valdžios kontrolė bendruomenėms ir privati žemėvalda gyvavo dar iki prijungiant šią sritį prie didžiosios Lietuvos kunigaikštijus. Įsigalinti baudžiavą – formavo beteisį valstiečių luomą. Faktiškai tai buvo žmonės, nepatekę į jokią teisėmis apibrėžiamą luominę kategoriją. Netliekantis prievolių žmogus pradėtas laikyti valkat, esantis už įstatymo ribų. Valstiečio padėtis Lietuvoje iš esmės nesiskyrė nuo kitų vidurio Europos šalių valstiečių padėties. B. Riterių žemėvaldos ir bajorų luomų atsiradimas. 14 amžiaus pabaigoje papročių teisė ir valstybės administravimo praktika atliekančius karo tarnybą žmonės laikė tradiciškai jau apibrėžtą socialinę kategoriją. Bajoro savoka įstumusi feudalizmų genezės raitelių, pilėnų ir panašias savokas tvirtai įsigalėjo. Geraisiais žmonėmis imta vadinti tik pereinamą į sluoksnį tarp bajorų ir valstiečių, didžiojo kunigaikščio domene – Visi iškiausi skiriant bajūrams ir karo tarnams. Jis jau buvo pradėjęs nykti. 1387 metais Jogailos privilegija tėvoninį bajūrų žemės valdymą, o dalinę jos nuosavybę ir leninį suzereno santykių su karo tarnybininkais pripažino įstatymiškai. Tuo pačiu feodalinio įstatymo ir privilegijos sankciją gavo karo tarnybą atliekančių bajūrų visas statusas buvo žengtas pirmas ir kartu svarbiausias žingsnis, suteikiant teisinės nusavybės garantijas, klostantis europiniam feudalų klasės ir karo tarnybos statusui. Jogailos privilegija pasirodė pačiu laiku ir atitiko Lietuvoje susiklausiusius turtinius ir prievolinius santykius. Jį patvirtino ir įformino tai, kas jau galiojo gyvenime. Buvo įtvirtintas Leno teisės pagrindas ir sutartinis senjoro vasalo santykių pobūdis – Tačiau menka bajorų žemėvalda dar buvo per maža materialinė tokių santykių atrama. Jiems trūko ekonominio saugumo garantijos. Didiesiems kunigaikščiams reikėjo neteisės turinčių, bet galinčių savo ištekliais gerai atlikti karo tarnybą bajorų. Tokios situacijos išdava tapo valstiečių prievolių perleidimas bajorams ir veldamų atsiradimas. Bajorų žemėvalda pradėjo sparčiai aukti. Teisiškai šį augimą sankcionavo 1413 m. Horodlės privilegija, patvirtindama jų tėvonijas papildančių beneficijų arba ištarnų valdymą. Pradžioje ištarnas teikė ribotam terminui iki didžiojo kunigaikščio valios, tačiau kaip ir veldamų suteikimo atveju – Bajorų teisės čia plito, terminai būdavo pratesiami iki gavėjo, vėliau iki jo sūnaus, anūko gyvos galvos, kol turimos beneficijos valdymas nebūdavo pripažįstamas teivoniniu. 15 amžiuje tai vyko ypač plačiai. Tokia praktika nusitėsi ir į 16 amžiaus pirmąją pusę. Susiklaustė tradicija – kad kiekvienas didysis kunigaikštis atsisakydavo bajorų naudai nuo savo pirmtakų duotų veldamų jam atliekamų pasėdžių. Išlikusių jau tikai privalomų vaišių atvykus valdovui į vietą. Bajorų, ypač jų viršūnė žemė valda, sparčiai augo. Aukso amžius buvo Kazimiro valdymo laikais. Neseniai atsiradusi paunų taryba, pasinaudodama didžiojo kunigaikščio nebuvimu Lietuvoje, apsirūpino pati ir formavo savo bajoriškąją klientūrą. XVI amžiaus viduryje didžiojo kunigaikščio žemėvaldai priklausė jau tik mažesnioji šalies teritorijos pusiai, susikūrė privačiaus valdos, kurių savininkus išlaikė individualūs valstiečių ūkiai. XVI amžiaus pirmą trečdalį veldamus tėvoniškius turintys bajūrai sudarė apie pusę visos bajorijus. Atsirado ekonomiškai pajėgų žemvaldžių sluoksnis galintis įsigyti gerus žirgus, ginklus ir šarvus. XVI amžiuje ji sudarė apie ketvirtadalį penktadalį bajorijus. Ūkiniu potencialu jis atitiko vidurio Europos riterijai keliamus reikalavimus. Kariniai nuostatai imti leisti nuo XVI amžiaus pradžios, karo tarnybos išrangos normas taikė būtent šios sluoksnio pajėgumams. Šitaip šalies valdžia reagavo į skaudžiai jaučiamą riterių kariuomenės trūkumą ir pavėluotą jos atsiradimą. Atsiradus tam tikram gerai ginkluotų bajorų skaičiui, Ši problema iš esmės tapo išspręsta. Lietuvos kariuomenė įgyjo branduolį, turintį riterišką ginkluotę. Tačiau didelė bajorų dalis tokio ekonominio lygio nepasiekė, todėl karo prievolė liko jai sunkiai pakeliama našta. 15 amžiaus pirmą pusę dar galiojo kategoriški kariniais monarchijos reikalavimai ir bajorų kovos parengtis turėjo būti užtikrinta net ir įkeičiant ar parduodant šeiminykščiais savo šeimos narius. Didėjant bajorų teisėms, XVI amžiaus pradžioje reikalavimai sušvelnėjo. Už nestojimą reikiuotė natimdavo žemę, tik įtemptais karo momentais grėsė mirties bausmė, bet tai turėjo nutarti Seimas. Neturtingi bajūrai praktiškai stodavo reikiuotien su skolintais ar pigiai išnuomotais žirgais bei ginklais, kuriuos vėliau gražindavo jų savininkams. Pašauktinės riterio karo tarnybos apibrėžtas laikas Lietuvoje nenusistovėjo, tačiau pašauktinių ištekliams pasibaigus ar sniegų uždengus ganyklas, kariuomenė skirstėsi gaivališkai ir vadovybė turėjo su tuo taikstytis. Šiuo atžvilgiu Lietuvos kariuomenė mažai skiriasi nuo kitų Europos šalių feodalinių kariuomenių. Iš esmės, valdamas Lietuvoje vis dėlto sukūrė riterį. Įstatyminis bajoro turto teisių pripažinimas vertė atsižvelgti ir jų asmens teisės. Zigmanto I 1434 metų privilegija laidavo, kad be teismo, įskyrus tik valdovų didybės įžeidimą, valstybinius nusikaltimus, bajorai nebus suimami ir baudžiami. Kazimiro 1447 metų privilegija leido jiems išvykti į užsienio šalis, su kuriomis nebuvo kariaujama. Dar nuo jo gailos privilegijos galiojo garantija – kad didysis kunigaikštis nesikiš į bajorų seserų ir dukterų ištekinimo reikalus. Privilegijose deklaruota visokiojo disponavimo savo žemę teisė įgavo realų turinį, tą ypač spartino prekinių santykių užuomasga ėmusi žemę versti preke. 15 amžiaus 90-mečio pirmoje pusėje bajorams buvo leista vien savo nuožiūrą atsieti pirkti, keisti, dovanoti savo žemės trečdalį. Tai yra šiai disponavimo apimčiai nebereikėjo giminės ar valdovo administracijos sutikimų. Tačiau apie žemės atsiejimo operacijas seniūnus ir vaivadas vis tiek tekdavo informuoti, kadangi jie vedė karo prievolininkų apskaitą. Sparčiausiai augo bajorų viršūnės žemėvalda. Stambios jos valdos susiklaustė jau 15 amžiaus pirmajame trečdalyje. Pasirodė Pirmosios stambiųjų bajorų donacijos bažnyčiai, parapijų katedros koplyčių steigimas, dažniau paskirų žemės plotų ar valstiečių užrašymas. 15 amžiuje antrame ketvirtė tokius žemvaldžius Lenkų pavyzdžių imta vadinti ponais. Bajorų teisės buvo plečiamus labiausiai recipuojant Lenkijos teisinės normas, tačiau šios normos – buvo pritaikomos realiai Lietuvos bajorų padėčiai. 16 amžiaus pirmoje pusėje rusiškai lietuvišką terminą bajoras ėmė įstumti atitinkamas lenkiškas terminas šlėkta. Tai sutapo su galutiniu kilmės, o ne karo tarnybos principo įsigalėjimu apibrėžiant bajorystę.